ya ban dicekeprak kok mulai sore bah terus to Pak oh bah hmm. terus lah sampean mulai sore karo sapa to Bos ning kene mulai sore mang ayo bung jenenge awake dhewe iki mayang hmm, nggih nggih nyekel wayang no kalih sinten dhewe lah iya nek sing ngawri ngono kuwi Yo wayang no sing nyauri. Berarti sampean kono nyauri kene kono. Oh. men sore ngoten niku. Iyalah. Wah, jangan kok gendeng ya, Pak. kancang. Ngene to ngene to ngene to ngene. Kuwi jenenge seni budaya, kuwi ngerti apa ndak tegese wayang? Kulit. Lho. ngawur iki Mas Yudo terang no Mas Yudo wayang kuwi tegese warisane eyang ah. budaya leluhur sing diuri-uri turun temurun saka mbah-mbah biyen hmm. enek sing ngarani wayang ki wajibe sembahyang hmm. pitutur luhur kanggo para umat sing rasuk agama suci agama Islam nek wayang ki wajib sembahyang limang wektu kudu ditindakno ah iki lho dadi wong ra tekan sampe jenenge wayangan kuwi kena kanggo patuladan patuladan wayang ya, ya wayang Oh. Lah wayangi teko apa to? Prai teko kulit to? Ya teko kulit. Sing ra kena kulit apa? Kulit kacang ya, Pak. Ya gak kena ya tiga wayang lah. Ya Mas iki saka kulit kewan, saka sapi, saka wedhus. Tentang pewayangan, Pak. Aku karo ya, Bos. Wayang iki nyapa kok eneng deboge nyapa kok eneng kelire, kok eneng blenconge. Kuwi kabeh eneng Endi blencong? Maknane. Lampu iki cara kasarane mbiyen blencong lho. Blencong utawa oh, lampu. Oh, lah saiki dadi banci. Blencong ora bencong oh, kok wangel men keringetmu kaya ngono to, Bencong aku. Mbok sisi kok kaya ngene to, Pak. Hmm. Juket tenanan iki koyo ngene Pak aku, Pak. Hmm. Bayangi piye to, Pak? Sakne aku pecah basa ra ini entek koyo ngono. Eh, tugelen nel ndasku ya, cok cengelmu. Ora diresiki. Kuwi lho Mas Yudha kuwi lho sing iso falsafah ah. wayang blencong utawa lampu pinongko gambarane serengi ngene wayang. Eh. Debok minangka gambarane bumine wayang kanggo ngencepi wayang. Kuwi hmm. debok ibarate kaya bumi. Ya ah. ampun. Dadi kelir minangka jagate. Kelir minangka jagate wayang. Kelir putih putih kuwi tegese suci apa to suci susune cak manci alah alah <laughs> mesti yo ngono lha aku roh kuwi lha omong omong ngono mesti ana omongan serius ah, serius rasa mbok isa terus tekan terus aja nambah nambahi aja nambah nambahi kalimat ya cok cengelmu engko serius ngono kuwi kok enek cep-cepane tegese apa Ya iki minangka dadi bumine le. Debok minangka bumi. Ha. Ah. Lah lek arek debok piye nek neng kota besar misalkan gak enek debok iso gawe strepum utawa kerdus hmm. gabus dengan enek dincep ah. lah lah mbok gak rondo sing telas telas dincepi ya kena <laughs> alah alah kok percil ya mesti lera roh aku tenan pak lera roh lera rondo telas sih sing ngecepi rawayang siapa? dalangnya ya doyan kok jangan model pun jangan samu mana jangan di doi ngono lagi niki dalemi bapak mesak niki Kok iso bapak ngesakne lho. Iki penjul Aduh, ora maca. Masa, Pak? Eh. Bapak kasihan deh lo. Nah, kasihan nih tegese apa? Ngesakne. <laughs> Iya. Bapak mesakne. Tapi ngesakne kok ya iso nanggap wayang. Lah iya. Ning kita main ning kita Mas. Teng bapak mesakne, lho mriko. Lho Cek, sarimbit ibu muji, muji syukur. muji ati. Oh, muji syukur jare kula. Muji kuwi tegese memuji. Hmm. Ati iki tegese gandengane usus, Rempelok. Lah lah lah lah. Ati iki ning kene lho Pak, muji ning atine madhep marang gustine. Lah, hmm. ben oleh kasihaning Gusti Allah. Wah, kok ya oh, gatuk-gatuk kok ya matuk. Kok iya. <laughs> kuwi paekomune apa ora percaya aku. Basa runtut pinatut ya kaya kimah. Memuji marang panguasane Gusti ben entuk kasihane Gusti Kang Maha Kuwasa. Iki wis pas. Oleh kasihane ya oleh bapake berarti. Lah. Hmm. Oh, ngono ta bumuji. Hmm Terus muji marang Gustine oleh kasihan. Oh iya ya Pak. Ya atene iki ketake. Iki wis pas iki wis termasuk apa kuwi wis tir padha irenge sir padha senenge sosok wadahe kendi cocok rasane ngati antarane Pak Kasian melawan Ibu Mujiati ah. akhirnya entuk Mas Andri Andri Mas Andri saiki manten Mas Andri Wahyu apa sebabnya dijenakno Wahyu pas lahir sawahe payu ah. Pak. Wayu iki kanugrahan. biaya operasi kuwi lah dol operasi iki langsung dipelotot metu. Tegese iki oleh kanugrahaning Gusti. Kanugrahaning Gusti wujud wahyu. Wahyu. Ah. Terus mari ngono diapane, Pak? Iki dina pernikahane Mas Wahyu karo Adi Adi Ajeng Siti Nur Hidayah. Mas Wahyu pikantuk ah. kalian Mbak Siti Nur, Hidayah. Siti tegese bumi Nur kuwi cahya, Hidayah kuwi saka pangeran. Nah. Hmm. Dadi entuk cahaya sing muncul saka bumi awujud Mbak Siti Nur. Sapa mau, Pak? Hidayah. Hidayah. Wah, bener, Pak. Kuwi maksud til. Dadi lek Sok lek jenenge anakku yo sing kena eneng arep sing enek maknane. Sing berbau-bau Islam. Contone kaya Siti Nur Hidayah. Hmm. Anakku tak jenakno Imam Sapi'i. Percil anake jenakno Imam Saiton Lho niki Iya ya, kuwi mame cara anone gone imame jin setan bayangane lulu banaspati rembayak kacang ijo nah maksudnya dijumbuhne to orane ngono ya mulak wedok tak jenenge belah durian wah wah wah wah apa enak wong wedok belah durian nih paling siti sapa ngono eh, kok jeneng nang ngono eh, duwe wedok to hmm. apa duwe lanang jenenge sapa wis saiki sing ngetren lagu apa saiki morena ngono hmm. jenenge oh ya ora pas ngono lek kanca kuwi bocah jenenge manapun apa <laughs> manapun mana manapun ya manapun manapun mana kemana-mana menak kemana-mana itu dia telepon <laughs> bawa handphone bawa maksudnya tunggal itu loh Ndedonga marang Gusti Kang Maha Kuwasa, muga-muga Mas Wahyu karo Mbak Siti dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, ayem tentrem, guyub rukun, rerentengan tekan tekan kaken-kaken ninen-ninen. Iya, Pak. Hebat gone Pak kasihan